Aiolan txaiua eskuali jatietan, atxaleon uh, oroer, industria ezagutu lema hautatu dugu gaurkoan, eta hemen elkartearekin partzuargoan antolatzen dugula saioa horretaraziko dugu. Industria hobeki ezagutzeko parada erran bezala, hene ondoan hemen elkartetik usaian bezala Franziskarik hart, atxaleon. Atxaleon. Eta gure gomitak, beraz, uh, mai inguruan, Tarnosiko Zafra enpresatik, Filipe Txart, atxaleon. Atxaleon. Uh, bidarteko Teknoflex enpresatik aitor dualde, ikasle eta teknikaria. Atxaldeon. Atxaldeon, eta mauleko siberoko botzako estudiotik, erik etxart, elkar ingeniaritza bulegoko kudeatzailea. Atxaldeon. Atxaldeon. Industria Ipar Euskal Herrian eh, zertan da, zer arglotan industria enpresak eh, ala, atxemaiten ote ditugu, nun dira enpresa horiek, geroari begira zer bilakatuko da, industria formakuntza ere aipatuko dugu, ala, gure gaurko menuan. Eta usaila dugun bezala parte hartzailena eh, aurkezpena eginen dugu, lehen eh, solasaldi gisa. Uh, are mauletik hasiko gira elkar ingenieritza buligutik hor baitzaitugu erriketxart. Lehenik zure ibilbidea ipatzeko, uh, enpresa aurkeztu baino lehen, ze ikasketa egin zinuentzuk? Uh, nik nitin ingeniari ikasketak eta gero uh, ibilbide profesionalian uh, lehen bost urtetan lan eginin eh, Gernikako kooperatiba batean, uh, autogintzako plastikozko piezak iten. Gero eh, maulen uh, eh, bizpailu urtez, beste enpresa batean. Ondotik irakasle izaniz, uh, urte pare batez, eta eta geroztik elkarren enpresan, uh, ari niz maulen. Ara, eh, labur, labur. Bai, bon, nun baita Gernikan ibilizira eta badakit elkarrek eh, baditula arremanak eta enpresa bat ere do buligo bat Hortan, hori aipat, aipatuko du biaren partian. Erran bezala, bon, elkarren aurkezteko, uh, eh, ez nahusiak? Uh, elkar hasi zen uh, 2000 Lehenik ingeniaritza hutsian, erralen dugu, eh, gero bizpairu urte behantago metrologia hasi zen, eta beste hiruz pala urteren buruan azabaldu zen e, bulegoa, gipuzkoan, han ere ingeniaritza iteko, eta gero sortu da beste aldartipi bat ere ondoko urtetan eh, baionan, ara beraz, mementu hontan e, egoitza nagusia maulen du, hogei bat langilerekin, E, gero badugu beraz eh, adartipi bat bai honan, lauzpa bost lagunekin, eta edo gehiago menturaz bost pasei, eta beste abar bat eh, horri e, ziam egipuzkoan. Zuen zerbitzuak nori proposatzen dizki osu edo dizki ezue? E, nagusiki industriako enpresek, beraz pixkat sektore, sektore guzietaik bada, uh, hegazkin gintza, uh, tren gintza, garraioak, uh, agroalimentarioa, piskat, piskat denetaik eta gero baditugu proiektu uh, berezi xago batzu enpresa etxipientzat. Baina gehienik industriako enpresa gotorrentzat. Estudioak, aholkularitza, zer dira gehien bat haintzin lan hori edo astapenekoa proiektu batean edo? Ba, Erran bezala baituko bi, bi aktivitate nagusi, alde batetik behaz metrologia, metrologian iten dira piezak, piezak neurtzen, piezak eta tresnak, eta gero uh, bestalde ingeniaritzana egiten ditugu uh, estudioak eta, eta fabrikazioak eta instalakuntzak. Aholkularitza ere gertatzen da, banan frango, frango bekan. Eta langileen eh, gaitasunak zer galiten da, denek gaitasun bera edo gaitasun ezberdinak badiraz, zuen Eh, enpresan? Ba, ez, ez dira gaitasun berak, ez, batzu, batzu ari dira ordena heluekin eta marrazten, beste batzu egiten dute gehiago erosketak eta olako edo, edo administra, administrazioa, eta gero baitugu pertson batzu ere eh, beraz piezak neurtzen eta beste batzu fabrikatzen beraz bada alde hortarik bada, bada anistasuna bai. Mhm. Bezeroak aipatu dituzu pixka bat, elkarlana ere pixka bat eh, bezero horiek begira eh, baduzue beste enpresa batzuekin? Elkarlana, um, bai, eh, gertatzen da baitugu eranen dugu mm, pare bat, uh, pare bat, partaide, Ehm, edo direnak gure, gure bezero, beste bezoro batzundako la, proiektuak iteko, batzutan hola biltzen gira, eskat eh, bi enpresa edo eh, zerbitzu bat eh, zerbitzu edo prestazione osoago bat emaiteko. Mm. Eta kasu hortan alako partaidetza bat egiten da. Eta geroari begira hor garapenean ziste edo hortan hola nahi duzu gelditu edo beti uh, ari ziste uh, behi berri batzu jorratzen edo? I, bai, ukanduku garapena, uh, zeta 2005-an eh, abiatzetik oa jarte, beraz, uh, hastapenean bi hasi ziren eta oa oita bat bagira, beraz, garapena izan da. Memento honetan, ez dugu, bo, lan postu bat edo beste mentuzaz sortuko da, banan eh, erganen dugu azken bi, bi urtetan ez dugu, ez dugu kopuruan garapenik ukan. Eh, aldiz, bon, beti bada aldaketa bat, eh, oartu gabe ere urte zurte merkatuari da aldatzen, gure bezeroak aldatzen dira, eta pentsatzen dut ondoko, ondoko urtetan ere aldaketa, aldaketak eh, ginen direla. Mm -hmm. gira hor lehen parte mauletik bidartera Teknoflex enpresan, eh? ikasketak eta lana ustartzen dituzuzuk eh, aitor du alde. Eh, beraz, zure ibilbidea horretarazteko, jadanik etorri baitzira? Bai, um, beraz, nik ikasketak iten dut eh, bidehten mehtan, ez dia eskolan, eta sartu nintzen direktu kilizoa eta gero, beraz, hor bos garen urtean iz, beraz, eh, azken urtean. Eta, eta hasi dut dila bi urte eh, aldizkako formakuntza Teknoflex enpresarekin. Eta hori da, covid garaia eta gero nahi nien uh, sartu piskat gehiago lan sektorean eta lan mundua gehiago ezagutzeko ere anitin emeiak, behaz haiekin uh, hasi uh, ahemana eta eta hasi zen, beraz um, ana iniz eh, metodo bulegoetan, eta ara, beraz, uh, eh, kontzeptzioa eta produkzioaren arteko nasketa horretan, bi, bien arteko horretan, dila bi urte beraz hor. Teknoflexen zira, lan ahlo nahi zinuen lan egin, edo izaiten altzen beste lantegi edo enpresa Uh, Ege egan uh, ahloak uh, zaten uh, fe, maite hori medikuntzako munduko zeiti zeitea edo mai, era, mai medikuntzak uh, erakaji ninduen eta baina banituen ere beste gehiago kontzeptzio eta uh, eta gauzak makina, makinak eta jen inguretako ahloak interesatzen ninduten ere bai Baina eh, justuke haiekin ahemana hasi eta eta haintzine eh, hori baitek ere ipatu eh, nola garatu zen eta bai, erakajin ninduen eta ahemana kasi zen eta gehiago ezagutu zen jesari buruz e, bai, zinez, e, bai, nahi bat zen e, gara itzultza. Berseski hor, ze gara apen edo zei bilbide ukandu teknoflexek, medikuntzarako beraz enpresa badela, eta horrein zer egoerat tanda eta nola ibili den orain arte? <clears throat> Be, beraz, guai eh, teknoflex hasi zen eh, orain dela behoi bat urte eta um, be, meki meki garatu da, beraz, eh, medikuntza partean uh, guk itentugu uh, medikuntzako poltsak eta um, bai ara mm, azkenean uh, ege medio edo beste uh, hainbat gauza zelula edo beste um, edo bai, poltsa horiek betetzeko. Guk itentugu poltsa bakarrik eta gero saltzen dugu eh, ebe justugi laborategi edo, edo egemedio eh, egileg. Itentugu beraz eh, horiek, poltsa horiek, beraz madira, bioteknikakoak eta guzti edo basikoak. Eta geroztagio itzultzen gira be, bioteknikari buruz, uh, justuki badugulako zinez kalitatezko eta mm, Ma bai, izinez dugu irudio hau atxikitzen kalitatea eta hori buruz eh, me bidiratzen gira. Beraz... Eh, Bioteknia, eh? Bai, hori Esplikatzeko? Be, mm, funtsan, eh, badira, kakutsan poltsa basikoak, izango dira, ura sugea edo urgatzatorekin hasiak direnak, eta horiek betetzeko, eta gero badira, be, edo edo mm, zelulak ekartzeko plastika hori zinez berezia izan behar da, eh, zuaren gatik eta guzti badira hainbat eh, be, karakteristika ukamek dituenak poltsak, berak, eta justuki hori teknizitate horren gana abian gira, eta badukulako gaitasunare produksion kalitate hori atxikitzeko, eta eta intzinetik ere sortzeko e, plastika hori edo berizitasun hori beste etxetan ez dena bortxaz eh, hain egiskatxe maiten. Lehen gai nagusiak zoin dira hor? Eh, plastika da, eh, edo zen plastika desberdina, fe badira plastika desberdina initz, eh, plastika berian eniz, uh, fe, ez uh, ezagutza initzik, beraz, uh, um, baina, uh, baina, itentuko plastikak, eta gero, um, loturak edo itentukunak, dira, Be, ara, urratz bat sartzeko poltsan, ma ba, dira poltsa eta lotura horieke. Beraz, dira gauza solidoagoak gehiago eta bai, elementu kipiagoak, eta beraz hori da, enpresa bi, bi ahlo hauetan eh, garatu da, beraz poltsak eta eta lotura horiek, eta beraz produktu bukatuago bat ere saltzen aldugu, beste engana joan gabe, eta, eta gure kalitatea txikitzeko eta gure irudiare saltzeko. Ez hori da, garatzen aiz, aiziztena, eta beste garapenik ikusten duzu hor edo hortan eh, sakondu pixka bat eh, bai hori behmatzen ari gira eh, egerriteko deia kalitate hori badugu eta ari gira be gehiago be eh, eta horren aldetik gero sekatzen beriztasun gehiago eta teknika gehiago hortako ere ikerketa eta garapenean baditu eman fe, bai importantzia maiten dugu teknoflexen eta eta hori esker ere be sortzen dugu gure desberdintasuna beste enpresei buruz. Zenbat ziste? Technoflexen? Beraz, Teknoflexen bai dena biarten iten dugu bai produkzioa bai bulegoak, dena behlekoan dira. Eta, eta beraz horotara entegimak kondatuz e, irurion bat gira. Mm -hmm. Irurion bai, irurion bat era, bai. Produkziok dolarik e, leku gehien hartzen. Uh, aurkezpenak bukatzeko, ala, bai biartetik ternoseratoa bai, izafran enpresa ordezkatzen duzu, beraz, Filip Etxert, uh, lehenik zure bilbide pertsonala? Uh, beraz, nik ikasketak uh, ingeneraditzen ere egin ditut, uh, eta horren ondotik uh, belanian asiniz, landesetako enpresa batean. Uh, Beste bat? Beste bai, bat, eh? Be, beste Ados. bat, bai. Ede jena <laughs> konzept. baitut, ez da, bai. <laughs> Ados. Beste bat. Uh, eh, tiro zen. Xuxan izaiteko. Ados. Eh, urtez, uh, gero... Uh, gero pixka bat somitila uh, betez uh, maulen ere, haizan iz, estudio bulego batean. Eta gero, uh, behaz, turbomekan sartu, bai, uh, safran helikopteren jainz deitzen de dena. Mm -hmm. Turbomeka egoiten da beti? Edo... Mm, geuta guti. Do, ni bat, ni bezalako espiritu zarkituetan behar bada. <laughs> Bai, gure, bai, bai guetako ere usu erabiltzen dugu itzori, turbomeka. Hmm. E, enpresaren eh, lani hildua ipatzeko, beraz izizte motoretan? Eh? Hori da, helikopteren eh, helikopteren egiten ditugu motorak, turbinak. Eta hori, ba, estudioak, konzeptzioa, eh, uh, eh, fabrikatzea, saltzea, lainan. Eta gere, eh, gure aktivitatearen parte handi bat, bada, uh, motojorien uh, mantantzeko edo konpontzeko. Hori da parte handiena, alare? Uh, Erran ezake, erdiz, erdizka dela, mm. erdiz Hala, berria eta, bai. eta mantentzen, eta behar ez ere zahar berritzen, edo? bai, bai, za, berritzen, bai. Ados. E, zure lan postu hor, uh, eh, enpresa horretan, bai? Beraz, ni, uh, bigarren parte horretan, hor salduta egiten diren uh, afero horietan. <laughs> Beraz, ni, um, uh, mantantzeko, asmatzen ditut metodoak. Eta metodo uh, berriak izaiteko, beraz, uh, gehiago ikerketa arloan uh, -hmm. uh, bezeroak, nor dira hor? Uh, eh, ditugu bi bezero mota. Uh, motorak, uh, motorak uh, helikoptero, uh, helikopteroak egi, egiten dituzten bezeroak saltzen ditugu, beraz bezero horiek dira Airbus, uh, Bell eta olako, olako bezero batzu. Baina gero helikopteroak ez dakinik, ahmada batek erabiliko du, edo, edo samuak, edo hola. Mhm. hola eta horiek ere guetako bezeroak dira, zerren uh, gero bezero horiek behar dituzte motorak uh, mantandu. Eta guk zerbitzu hori behar du uh, ofreitu eta... Mm -hmm. Eta hor, lan postu ezberdinak biztanda badirela, zenbat Hai. lehenik, zenbat langile uh, Zafranen, Oroak mundu guzian 6 mila dira. Zera, uh, enpresak bat dira uh, eh, Australian, Estadu batuetan, Kanadan, Brezilen, uh, eh, bat denetan. gero Frantzian bat dira hirugune, bat Parisen bosteun bat jenerekin, bat paue ondoan, borden uh, 2000 eta bosteun langile dira, eta tarnose, beraz, 1000 eta bosteun uh, Eta hor egan duzu fabrikaziotik juten dela, metodologiarat, ba, ez, eh, gaitasun ezberdinak behar dituzu er. Ah, ba, dene... Bai, funtsian uh, edo zuen enpresetan atxemaiten diren eh, gaitasunak. Mhm. bai, ba, dira fabrikazioneko uh, lanbideak, uh, konzeptzioa, ikerketa, Baina, uh, anekdota gisa, uh, <laughs> tarnosen badira ere suhiltzaileak edo uh, erizainak. Mm -hmm. Barneko... Uh... Ba, barneko impresion median. nahi. Eta, din, boi ipatuko dugu gero, ben barne formakuntza biztan da badera eta horren euh, sigitzeko uh, plangintza bat. Euh, geroari begira, ipatu dutana elkar eta teknoflexekin, zuek ere, bon, geroari begira, ari ziztela pentsatzen dut beti, ez uh, egun, egun ez egunean, edo zekin nola ezan, bon, garatzeko sederik edo baduzue hor, uh, edo hartua behar da, janik? Ba... ari beti, edo nik dakit. <laughs> Uh, produktuaren aldetik, uh, gaurko erronka da um, podere berearen uh, ukaiteko uh, dena gutiago erretzea, hori da. Mm -hmm. Horiek hori alde batetik, eta beste aldetik, be, autogintzan bezala, aipatzen da gehiotagiago hibridazioa, eran nahi du motor termiko bati, uh, motor elektriko baten eh, gehitzea. Hmm. Zuen hmm. ahloan, konkurentzia ondia da? Eh, bai, bai, konkurente nagusienak dira General Electrics, uh, Prate Whitney. Lehena amerikanoa dira? Uh, bai, lehena amerikanoa, bestiak Kanada, Kanadakoa, eta uh, ere Royce. Ah. voilà. ados. Ebe, hortan uh, bukatuko dugu lehen partia, behar bada, uh, eh, izbat franzizi eta gero biherren partia bat pastuko gira, bez? Entzun dugunarekin? Uh, ba, ba, ebe, uh... interesgarria dela industria itzuri, bon, bekan, uh, irabiltzen duguna, hemen... Eh, eta eta industria badela kasik denetan eta arlo desberdinetan hori eh, e, eda zinez eh, ekoiztea gauzak ekoiztea pentsatzea lehenik ekoiztea eta gero merkatuen emaitea eta behar batzuei erantzuten zutela Eh, desberdintasuna behar ba, usaian eh, ikusten ditugu agroalimentario edo elikaiarientzat bere ala saltze zuzenak badirela, hor ikusten da, enpresa horietan gauzak pixkat kompleksua go direla, Eh, bada asmaketa, bada fabrikazioa, gero ez dira beti pieza osoak, eh, boltsak, eh, bon, boltsa huts bat nik ez dut erostenan, eh, bon, boltsa horrek behar du beste, beste zerbait, gero beste norbaitek inen den dian, eh, kadena hori pixkat eh, kompleksua goda, baina interesgarria da, zenta hor oh, denen beharra bada, eta pentsatzen dut ere inguruko enpresa batzuekin hori aipatuko dutela, baina lan egiten dutela. Or, lotura eh, egiteko, hor, erranduzunarekin eh, eh, Francis, definizio hartzen malima da, soin dut, eman kizuna prestatzeko pixka bat, industria egia, bada, behar bada, irudi haundia ejaldoia, eskoja behar bada, baina definizio hartzen da lehen gai baten beste lakatzia edo transformatzia, beste balio baten emaiteko. Bo, irudi eskoja ote du, zuen ustez industriak erriketxart? Eh, gauza gehienek bezala badu irudi on bat eta irudi irudi txar bat. Mentura zoa ikusiz diren eh, problematikak eh, klimarekin edo, edo baliabideen uh, uh, baliabide sobera erabiltzen duguna ez da olako ausak, industria batzutan ikusten alda uh, obendun bezala gauza hortan, beraz alde hortaik segura badela badela galdezketa bat industriari buruz eh, eh, gizartean, baina aldi berean badakigu ere, gure, gure ongizaitearen eh, parte bat ere industriari zordako gula, eta, eta pixkat horeka <laughs> oreka bat atxeman behar da, eta ara, guk ere ez dugu egun guziz gauza horiek pentsatzen, baina segur da gure gogoetetan dela eta eta badakigula ondoko urtetan gauzak gauzak aldatuko direla, eta beharko dugula egokitu. Filipe, txartek, aipatzen zuena zafranen dako, piskat geroari begira, alternatiba katxe meiteko uh, ehm, eh, erregaiari. Zuek ere hor eh, zuen uh, lan ahloan, biztandena arazo hori buru egiteko gogoetak uh, erameiten dituzuela. Bai, gero guk zuzenean ez ditugu, uh, guk iten ditugu tresna, tresnak industria hoien dako uh, bon, industria horiek eh, aldatuko dira, uh, pentsatzen dut, han izguti eta hori hori oinu ez dakigu, baina aldatuko dira, eta guk beharko dugu, uh, nola gara, egora berri hortan, gure, gure bidea atseman, ez dugu guk nagusiki, uh, ez dakit, biharko helikopteroak ez ditugu guk elkarren uh, pentsatzen, uh, uh, eta bon, ez gira gu gauza hortan txartzen guk iten ditugu tresnak, eta geroan behar bari madia tresnak eta, eta masinak industrian, eh, hortan entzatuko gira gure lekuaren eh, txikitzat. Bai, aldatu behar, edo, ahi direla, aldatuko direla bortxaz, Filip, e, eh, txar, bon, zafranen ola ikusten duzu hor, epe labur edo epe ertainan, aldaketa undi bat dinen dela edo aldaketa puliki-puliki e, egiten ari da edo gauzatzen ari. Edo asia da, berba. Bai. Asia dela, ba hori, segur. Uh, segur, gerau, Bezeroak eh, zerbait galdatzen bali madu, eta hor badugu alere presio handi bat be, bezeroen atletik uh, eh, be, kontsumo horien eh, apaltzeko. Uh, Beaz horrek, uh, bai, bortxaz, uh, biztan da behar dugu gai hori uh, lan duguk. Mm. Bai. Hortan nahi zizte lan gogoetan zure lanian ere, norekin nahi zizte? Ikerlariekin eta ere nahi zizte? Uh, zuzenkiak emanetan, adibidez? Bai, ikerketa proiektuetan eh, beste... Alaziste ere, me kanputik ere, baitu zuolako... Bai, proiektuak ez dira sekulan eramaiten zafranen, eh, uh, zafran bertan bakarrik. Uh, Baizik eta beste enpresa batzuekin, adituak, uh, ez dakit nik, uh, eman dezagun totalekin edo, euh, edo ez dakit nik, euh, euh, motor elektrikak men, menperatzen dituzten beste enpresa batzuekin, eta biztanda da tegi batzuekin ere. Hmm. Plastikaren erabilpena da ere eh, zuen eh, lanetan, e, eh, aitor du alde Teknoflexen, Prisezki, plastikari alternatiba ez dakit, edo nola egin beste manera batez plastika, hortan ziztela, horre bat egiteko, lotura egiteko egan izan denarekin, zuek ere hor ikerketa lan horiek uh, eh, eh, bai ituzue, memento honetan? Mm, bai, bai, bai, gero guk ez dugu sobera alternatibarik ekartzen al eh, plastikari funtsan gero menola um, ezan laboratogie galdeiten dutelako hien produktuak ez, ez egeakziorik ukaita materiarekin, beraz gure alternatibak atxe maitea funtsean eh, plastikari berez zaila zaigu, guk gehiago egiten duguna da bentsatzea geroz eta plastika gutiago botatzea e, fe, edo gure bai hori da produksioan eh, albezein bat, albezein guti botatzea eta ma, mm, ba, dena horiek berziklatuak dira baina baina nara albezein guti ustea pasten eta eta ara, baina alternatibak atxe Egon uste zaila. Formakuntza arglorat pastuko niz, Francis, behar bada hor ba, e, hori, bat? Ikuste, ikusten da, laire ere, eh, enpresa horietan, uh, beren... Eh, ikerketa leku handi handi bat hartzen duela eta beti ari dira ikertzen ze hobetzen duten. eta horri esker dugu e, Filipek eh, edo errikek errant duen bezala gaur gure telefonak esakelan baditugu eran nahi du egun batez edo egun batzuz batzu gogoetan izan direla eta gauza iniz sortu direla eta industriari buru industriari esker ditugula olako olako gauza berriak eh, onak edo txarrak, berriak azteko <laughs> ditugunak, eta ikusten da, egunero, egunero, ikerketan haidiela, xekatzen, obetzen, eta hor, uh, ara, enpresa eh, guk uh, gure ingurianik ditugun enpresetan, eta olako demorai pasatzen ala ikerketan, eta enpresa horietan, bai, ikusten da, sail osoak badirela ikerketan haidienak. Mm Formakuntza arloa ipatzeko, azken eman kizunean, ez bali maduzu entzun eganen dauzu, eta txegintzako hiru enpresaburu eh, genituela, argin bat, zurgin bat eta mm, iturgin bat, iturgin bat. Uh, formakuntzaren aldetik uh, kritikak bazituzten, kritikak ezkorrak. Uh, bazituztela Frantzia mailan uh, formakuntzari buruz, liceoetan eta industria mailan nola da egoera. Bon, behar da, formakuntzan zira oraindik ez dakit uh, aitor du alde, zure aldetik, zer, zer bat zinioke egiteko? Uh, kritika bat ekerri behar bali manuke... ez da Ez ez bainan, ez ez bainan justuki, eh, pentsatzen dana, da gehiago gehiagi bot, fe, eh, bultzatzen ditugu fe, direla gazteak uh, ikasketei uh, gana joa eta maiara segitzea uh, Baso gero be licentzia edo ingenieritza edo lako gozai buruz. E... Irakaz gerat. Bai hori da, hori da. Bai oroko gerat initze bidiratuak gira eta be nustez industrian ahloguzietan bezala gehien batxekatzen dena ez dira E, bulegoetako pertsonak, baizik eta teknikariak, eta bai hori da eskulana dugu sekatzen, eta eta ustez hori da ez galdu behar dena, eta gehiagi bai, ara, sobra ikasketa ikana, ikasketa horroko egana bidiratu gara eta ez e, e lan baten, ofe, lan bide baten gana. Zafranen, e, Filipe Txart, oar bera baduzu edo beste zerbait gehitzeko formakuntzaren aldetik, nola? Ahangura bera, Eh, so egiten bali madira hor eh, lan, uh, lan eskintzak, tarnosen adibidez, gehienak dira uh, soldatzen, uh, soldatzeko, mekanizatzeko, uh, piezen nartzeko, olako, holakoak dira, mm. txekatzen. Bez, orientabidean, uh, pixka bat, akatsa hor ere uh, mailan edo? Baina justez, eta bai, baina bada ere gauza orokoz bat, pentsatzen, fea initzen zuten da, diruaren eh, gauza hori, oh, be, gehiago irabaziko dugula edo lako gauza eguruz, eta funtsan ez denez. Gazteak begira egiten dena. Bai, bai, hori da, bai. Jaiten da, bai, egin ikasketa luzeak, e, eh, obek izango zira, eh, eta funtsan lana bera aipatu gabe, mhm. eginen den lana bera aipatu gabe. Ni sartu ez zestiara, eta hor, batzuek egiten idate, me, zer egin nahi duzu gero fe, nora joan nahi duzu, eta lanbidea batzuek ez dute txaz ulehtzen ez baita ere, baina eh, tara, atxoetut gutiegi e, eh, bideratu girela lanbide bat engana. Errik etxarta, zure aldetik? Um, bo ez dakit, eni eh, utzen zaut uh, uh, ez dela ez dela deusola falta gauza formakuntza klase guzietai proposatzen da. E, gero aipatzen balima da gaztiak bultzatzen diela e, eskulanetaik kanpo edo ikasketak luzatzeko, e, bo, ez dakit, irutzen zaut hori benturaz e, fami, beretik e, familietaik hasten dela hori, ez dakit hori e, Promozioa ere mm. berbada ikastetxeetan edo eskoletan edo ze badakit asteko Pierre Dukazuk erraiten zuen argina da, eh, presaburu. Guai, ibiltzen zirela eskolaz eskola ere, pixkat klasez klase, berbada ez da gauza berria, ma ala ere nahi dutela ala, eh, jende gehiago bildu, baita ere or, eh, lan horietan emazteak ere biltzeko eta pixka bat horri buruz joaiteko. Alde bai. hortaik, promozioaren aldetik, zerbait eskasa bali da hor da zure ustez edo ez baita espadarez? Ez dakit, bo, nien izortan uh, eh, eh, aditia, baina bo, idu izan zaut, um, menturaz azken urtetan behia dena da, sail guzietan eta ofizio guzietan uh, dienia falta dela. Uh, menturaz uh, duela, ez dakit, bost, doa mahurte, uh, falta ziren sektore batzutan, uh, langileak, baina hoa uste dut, denetan falta direla, zerbitzuetan ere, beraz, uh, langabezia paldu da. Eh, bon, behar da ikusi ze baldin zetan, baina bon, oroa japaldu da eta nik uste eh, denetan hori uh, sendi dugula. Gero ez dakit hori formakuntzaren... formakuntzaren falta denez. Mm Gaitasunak uh, nun bildu behar diren pixka bat entzun dugu, uh, eskulan bere zituetan ere, falta dela, regulertzen bali madut, hor uh, ze zegogoeta eramaiten duzue, behar da zuek ere eh, be, eh, lanpustu horien betetzeko, Francis, bai? Ha, bai, eta uste dut, uh, ara, Safran eta beste enpresa batzuk ere sortu duzuela uh, formakutza zentro bat, Tarnusen bertan, bai. Eh, ikusten zelarik eh, zela txemaiten soldatzeko jendeik eta uste dut eh, sortu duzuela zuaun eskola eta hori ere ikusten da bada formakuntza or, zen, zentratu bat egan nahi du ezkuntza nazionalak egiten duna eta gero sail edo lanbide ziketa edo, edo sail horoko baina hori behar ba ez dela aski egokia enpresai beharrei, eta beraz, enpresak berak haidira sortzen. Oden, bai, metal gintzan, hor, bada, eskola hori eh, tarnosen, berrigitan entzun dugu e, etxegintzan ere etxar enpresak sortu dula bere akademia, ordean, erren nahi du, eh, batzuk ez dutela gehiago sinesten jadanik existitzen den formakuntzan eta nahi dutela sortu berena ez dakit eh, geroari buruz uh, atera bidea den, baina lap, epe laburrean behar ba zerbait, ez dakit ea betea den zuen zentroa tarnosen? Ha be, betia... Ni, ez dut nik uh, informazio anitz hortaz, betea ez dakit, baina hori haipatzean, um, pentsarazten daut, um, duela berroita hamar urte, bazirela, um, bai turbomekan, bai dazoan etxen, bazuten, eh, bazituzten beren eskolak. Horik desagertu dira, eta geho, guai, eh, bat beste molde batez, ban be, agertzen ari dira horiek, ez dakit, ziklo fenomeno zi, <laughs> ziklo bat denez, edo... Gero, manera, dola guti mitzatu nintzen, eh, da zon etxean aizen batekin, bera erretretan sartua, eta ertzen zuen, uh, eh, gazte gaztean sartu zen da berak enpresa bat bezik ez zuen egin eh, bere bide guzian, Eh, sartu zelarik bazuen uh, eh, langile xahar bat, uh, pixkat uh, tutoregotzan edo bi urtez egontzena beraikin. Eta gero bera bere bidea egin zuen, eta emeki emeki wala, tutoregotza horiek kendu zituztela, eta horren ordez ezagri zituztela paper batzu betetzeko, mm -hmm. ze egin zuten, ze egunean taula, eta administratibo <laughs> gehiago sartu, eta aldiz ikusten zituztela ere gazteak sartzen, zutela bate gaitasunik, eta, eta ez zuten demorarik elgarrik horiekin trukatzeko ta, eta behar ba, ara, lehengo eh, formakuntza zentroak goi berriz eh, ere, erren nahi du zait eskas bat berriz zen didela. Mm maulen, eh, elkarren, eh, azkinik sartu diren langileak, irriketxar, eh, lang, gazteak bali ima dira, ze formakuntza segitu dute, eh, la, ez edo? Bai, badia ingeniariak, badia betez edo gisa hortako formakuntzak inditu badira basu profesionalak, bo, gero uste dut e, <laughs> mundua bezain da, erraita oaiko gaztiak ez dira lehen bezain untra formatiak. Ez dakit, jutzen zaut ahazten dugula nola ginen eh, gu sartu girela ila mundian, eta ez dakit, nik ez dut ikusten eh, bereziki e, lehen behartzen denbora teknikari honen formatzeko, eta oai ere bai. Eta egia da, enpresetan egin nuke bere alaukan horbait e, formatua lehen egunetik e, untsa funtzionatzeko, untsa ibiltzeko, bo hori ez da sobera posible, beraz, eh, hola da, eh, behin enpresetan txartuta ere ikasten da, eta mhm. Gauri eh, behar da honaktu. Eh, geak diskurtsurik ukan gabenik. Hala ere, behar bada, uh, eh, dula urte bosturte, sartzen zelaik, gehiago, sekatzen zen lanpustu oso bat, gero pixka, autonomio bat izaiteko diru mailan. Hor, gehiago mugikorak dira gazteak aldakorak, uh, aitor, zure ustez? Uh, ni horreinik uh, lan munduan, sartian iz uh, aldizkako formakuntzan, behinan... Uh, Bai, e, deian ere inguruan e, lagun artean edola, entzuten dut e, be, lanbidez deia aldatu dutela batzuek, bizpairu eta edo, edo gehiago. Baina, e, en ustez, hori e, zakit bortza aldatuko denik, en ustez hori e, segituko da. Eta, eta bi, bi, iru, lau, do, bost urte egiten dutestenak, be mugituko dira. Baina beste lekuetatik mugitzen direnak ere jinen dira beste emergisetara, fe, en uste zitzuliko da, bai, beh, ba, eh, jan eh, eh, lotura edo, edo kakutxan maitasuna, edo engaiamendua piskat galtzen dela, baina... Eh, atxikimendua piskat. Bai, atxikimendu hori, bai hori da. hori galtzen badere, baditu gauza honak ere, beste ahloko pertsona batzu ikustea, beste mundu batzuetakoak, eta haute behaien haien gauza hona ekartzeko ere emgisek. Zdakit langile berriak edo langile gaiak erakartzeko, zer haintzin pertsonala lortzen alda, adibidez afranen, zer eh, motibatzeko edo... <laughs> Filip? <laughs> Bestetan bezala. <laughs> Ez gero, uh, olako enpresa batean izaitea, hostian aipatzen nuen eh, bazirela lanbide uh, desberdin eta bai, lan, lanbide batetik besterat mugitzea erretxago da. Hori bai. Hori da, eh, neustuko, abantaila amni bat. Zafranen mhm. baitan? Zafranen baitan. Hala, badela, entxatzeko manera ezberdinak, eh, hala, teknoflexen ere, eh, gauza bera ezan nahiteke? Egeran, idola bi urte febeizik hori naiz eta aldizka konformagotzen, baze, demorek dian izan. Baina, bada, bada olakoik, bahanean muitzeko parada hori, baina, neustez, ez bortzaz eh, hainbeste batez ba, ere tipiago egira, eta eta mai produkzioak direnak dira gehiago lan eh, eh, nola lanbide berezirik ez da pro, gure produkzio mm, lekuetan ikasketarik edo ez da beraz ditentzia eta abajenean duzu formakuntza egiten <clears throat> kate, kate bidezko olako zeta mai gira eta maiera badira makinak eta jendea dira hor gehiago uh, eh, manutentzioak edo olako gauzak ekartzeko. Beraz, uh, eh, ezakit bai bor, ezakit txobera uh, mugitzeko parada denik, baina uh, baina bai, izaital da bai. Mm -hmm. hor, ba, akigu ez gogo eta eremaiten ari den, industria nola presente den, erriketxart, eh? maulen eta xiberuan. Bon, zuen aldetik uh, zer dira, uh, gazte eta jende hainitz uh, gehienak, edo ala ere uh, be, baitez berdin sibrotara joiten dira eta beste batzu heldu dira sibirurat, nola da, egoera? Gehienak uh, emengoak dira, uh, edo amikustagak uh, bereziki, gero bon, puntualki gertatzen da kanpoko norbait uh, ditia, uh, Gero egia da, hemen bizitzeko autua ez eiten ez dutenak normalki behiz, uh, eh, behiz joaiten dira. Uh, eh, Biar nohegi edo gertatu izan zauku uh, langile batzu edo izaita eta ia da hoia usu bo, urte pare bat egin edo eta gero, gero joiten dira beraz. Entxeatzen gira lekuko gazte edo ezain gazten ezautzen eta, eta behar bat badugulaik eta, eta aukera bat badelaik e, gira jendia finkatzen. Zafranen, mhm. eh, mm -hmm. uh, zer, irudia zer da gehiago, zen behar bat aldatzen nahi da, gizonentzako lana, edo guai sartzen nahi dira gero eta emazte gehiago? Bai, ala da, gero eta gehiago badira emazteak. Mm. Uh, bai buleguetan, bai uh, eh, taideretan, baz, uh, bai. eskulan berezitu horietan, uh, leku osoa badute, gineat, uh, Zerza, irudibatzen ba- gehien baldean, behar bada, etxekintzan dohpeago izaiten albalima da ere, ala ere hor, uh, bazen... Uh, Ez dakit, ez dakit den hori, banan hasteko hori ikusten alda, bai. Hmm. alderantziz, teknoflexen? Eh, uh, justuki, maztiak produkzio edo fabrikatze prozesuetan dira, dira nagusi, baina Errango nuke bulegotan ere bai erdi-erdi eh, girela. Zinez, eh, intzatke gai erraitea bat ala bestia dela mm, nagusi. Produkzioan aparte nun, eh, zinez, geien geiena bedene uneko latonoia emaztia dira. Elkarren? E, guk uneko uh, ah, hamar ditugu emaztiak, beraz. Mm. <laughs> Erditik uh, biziki urrun. Bai, baina... Ez nahitara, hola, nahi <laughs> zinukete... Eh, nahitara ez, ja da, ba, oino, formakuntzan berian uh, eh, pentsatzut badela desoreka, gure ofizioetan, eta, eta bon, formakuntzan menturaz uh, emazte gazten kopurua eta goiti joan den emeki emeki, bon, hori dena ikusteko enpresetan eta horrekatzeko enpresetan uh, eh, urtiak, uh, urtiak joan dira, bai, pentsatzen dut. Uh, lutura iteko Francis, uh, atxikimendua ipatu du aitor dualdek, badakit, merkataritza ganbaratik bai honan, errez eh, gauza horiek lantzen ari direla, eh, engaiamendu horiek, lana bano gehiago atxikimendua izaiteko, ere eragiteko kultura mailan, sozial mailan, horrek, mm, ez dakit, aski behia da, eh, eta horrek fruitu emaiten aldu, zure ustez, ah, aski fite? Zerbait beharko da, ustean haipatzen ziren aldaketa jadanik hasiak direla enpresetan eh, gehiago bezeruei buruz edo produkto berriei buruz, benen pentsatzen dut ere, aski fite aldaketa hori beharko dela eman, enpresaren barnean, langileek ere zerbait uler dezaten, zer den enpresaren proietua, eta Or, eta uste dut formakuntzan hori aldaketa eh, beharko dela. Egan nahi dut gazteak eh, duaiten direlarik lan baten seka, ez dute bakarrik lan baten seka joan behar, baizik eta behar dute ulertu enpresak ze proiektu duen ikusteko ea bere buria ikusten duen hortan. Eta hor hori ez da landua ez eskoletan, behar ba ez aski enpresetan, behinan gauzak aldatzen nahi dira, eta implikazio hori aipatzen behin ginoen, pentsatzen dut, wala, eh, gazte batek edo jende batek nahi badu enpresa batean sartu, ez da bakarrik untxapatua dela edo, edo bakarrik lau egunez lan egiten duena, Uri hori seur beharko dela, baina ere behar du ulertu zer egiten duen enpresa horrek, zein implikazua den bere egian, eta hortan dira sartzen errezu eta aurako gauza batzu. Hala, nik dut eh, sartu hor eh, da, responsabilite soziale eta environmental erderaz, eh? da pixka bat, eragiteko ere... Eh, eragiteko, enpresa nun sartua den, eta ze eragina duen, bai ingurumenari buruz, baina bai lujaldeari buruz, eta hor, egia, lantegiak elkarteak egin zuela lan eder bat, Eh, nun eh, gauza initz eh, sartuak uh, ziren, ala nola euskara, ala nola kultura, baina ez hori bakarrik, eta bai, uste dut, jende bat nahi badu enpresa batean sartu, behar du ere ulertu enpresaren proiektua zer den, eta hola ikusiko du bere lege, zomaita li lan egiten da, eta ez da ulertzen zenago lan hori egiten den, baina enpresaren proiektua ezagutzen bada, aixeago da, ulertzea zenago, zenago lan hori beharrezkoa den, ere. Mm lurraldea hizkuntza mugaz gaindiko ahemanak uh, eh, johatzeko erriketxar, tala, errandu zuzu haurek eh, ordiziana, baduzula bulegoa, berbada errandu zuzu noiz ez geroz? Um, e, Gutsi eh? Uste dut, bibila eta hamabian izan zela uste dut. Bara, ah, dozena bat, eh, hamar dozena urte. Bai, bai. zer ekartzen dauzue? zer hartzen, eh, <laughs> ez dakit, enpresa bat da pixka pertsona bat bezala, badu bere bizia, sortzen da, bizi da, onditzen da, eta Eta bon, garapen hortan e, nahi ginin borta hori zabaldu, parada ukan ginin eta, eta bide hortan sartu ginen. Eta boa, berasten gitu harremanetan, eh, bezero berri batzu, beti interzahida bezoro gehiu ukaitea, gero ari eta beti segurtamen eh, gehiago emaiten du. Eta, eta ara, guk uste dut eh, gure zuzendariek eh, Euskaldun gisa nahi zuten e, parada hori baliatu. Mm -hmm. Eta ahremanak barne komunikazioa Euskaraz gehiago, enustez, <laughs> badela hor Eh, ordiziako enpresa batekin uh, eta xaretzeko, do, zuen handitzeko ere, pentsatzen dut, eh, sarbide uh, bat izan dela? Bai, biztan da, bo, ezaguna da, Gipuzkoa bereziki gune industrialki gune importantea da, guk gure gauzen fabrikatzeko ez dugu guk den fabrikatzen, beraz behar ditugu hornitzaileak, eta eta Gipuzkoan bada, bada eskaintza eskaintza zabala eta hani zaitzak uh, eh, aixetzen dauku uh, uh, gauza hori. Gero guk ez dugu bakarrik erostenean, eh, bezala, saltzen dugu ere, mhm. bai dugu gure gure bezeroak han, eta bo, emeki emeki hango ekosistema gure, gure lekia iten. Mm da eskolegian, ez da urrun, eh, Filip. <laughs> Iparra da. Iparra hundia. <laughs> Eta ala ere, agemanak baituzue Ego Euskal enpresa batzuekin? Eh, bai, uh, eh, eneak luan, ez, baina eh, bai bezeroak badira uh, eskolegian. Ara, ertzaintzako helikopteroak gure <laughs> motorra erabiltzen mitu, adibidez gero ornitzaileetan ere, badira, uh, ikerketa zentro batzuekin ere uh, ari gira, bai, badira. Mm. Hatik uh, horiek, edo horietan, neustuko ez da eskuara anitz erabiltzen. Hmm. Teknoflexen, eh, galdera bera, jo bat denez? Eh? bai, gu, gure besteroak gio nazioartekoak dugu, Ehm, baina eh, bai gehien bat eh, lodienak eh, estatu batutik heldu direlaik. Um, ehm, eskoalegian bertan um, badakite ornitzaile gisa ez dakit zehazki uh, nundik, uh, nundik ekarri diren produktuak, baina uh, erakartzeko edo gajaiok uh, ere erabiltzen dugula, baina uh, eta, eta berziklatze pro, prozesuaren zatera uh, ipar eskoalegian atxikitzen dugu. Baina eh, baina eh, eskolegian bertan eh, ez gira bortzaz hainbeste garatuak lan egiten dugu ere bai, bezero gisa bat dugu ere mm, baitugu bi bezero doni doni kokatzen direnak, biolutsi eta bebehoun haiekin ere elkar lan aigira eta mm, baina beste naz gehiena nazioarteko egoiten da bai. Mm Ez ba, gero, gure mundua, farmazia mundu hori, aski berezia baita. Uh, bururatu entzintea itza eman baino lehen, Francis, be, numdik bildu gaitasunak, badira gabeziak lanpostuetan, bon, barne formakuntzak, barne eskolak, lehen bezala behitin dena orain, bon, nun eh, hortan da, terabideaz, uh, zuen aldetik, hola ikusten da, uh, Zafranen, Filip? Ba, ememento nola da, Eh, gero... Hor, langileak falta dira, konkretuki. Bai, konkretuki falta dira. Mhm. Gero ikastaroak eta badira beti uh, beti hartzen dituzue, uh, eh, baita ikasten ahien gazte batzu, eta petsatze dut, harreman estuak bat inguruko ingineritza eskola, edo produzitzeko eskola, edo horietekin ez? Bai, hori ala da. Ezta, urtean zer ez dakit bat diren, uh, uste dut, eun bat urbil bat direla, uh, behaz bai, uh, aprendizgoan euh, euh, hartzen ditugu, bai, euh, erakasleak. Gero nola, nola ibiliko den hori, ez dakit. ez dakit. Badira gauza batzu ikusten zirenak duela, ez dakit, uh, dila bost urte adibidez piezak edo lanak uh, eh, egin arazten ginuen uh, ez dakit, Europan Europantzea edo gujunago berdin, eta gauk egun ez dakit eh, COVID-aren ondotik edo ba, lan hori berriz, uh, da, berriz sartu dugu, eta behar behar horren gatik ere be, gaitasun, uh, galdua ginituen gaitasun horiek berriz behar ditugu saharazi, Hori da... Transizio bat tiangira behar behar ba, behar behar ba. hmm. behar behar Uh, eh, Teknoflexen? Bai, beraz guri, um, um, COVID-ak ere ukantziten uh, eh, eraginak eh, gure, gure produksioan eta gure bai, gaitasunetan. Uh, Baina uh, beti uh, egon denez uh, produksioa hori izan da benpresaren uh, hildoa, bertan, uh, bertan atxikitzea produsetzen eta saltzen ginen, uh, ginen guzia. Eta um, justu uh, aurten, uh, orte, uh, jaz eta aurten kan dugunez eh, produzitzeko eh, gaitasun falta eh, lehen aldikotz pasagira Frantziako beste enpresa batekin Lionen kokatia eta haiekilan hartu gira elkahelanean, baina nojere gure, gure, gure ahloan kalitate hori eskintzen duten ahloetan ez giren ez hainitz zaila da ere beste batzuen gana joitea itzultza eta beraz ere be, enpresaren helburua da dena bertan atxikitzea, de behi aukaiteko egiten dugun gauza guztiena gainean, eta berkalitatea eta mm, eta eta bai irudia txikitzeko. Mhm. Baina uh, ukan ditugu zeltasunak egia dela eh, dola hilabeste ezon behitzu uh, eh, produzitzeko, manaketa, manaketen aldetik itzen etzen arazoik hori hortan bat ere. Eta baina, baina lortu dugu behitz, behitz betetzen uh, edo produkzio mm, uh, ah, mai uh, hori, uh, be, gerozta gehiago ibiliz forumetan eta uh, ihatean ere eskaintzak eta eta eta hori esker behitz bete da eta hori kontengira, konten beraz behitz produkzioa behitz usasun honean apartitu da. E, Rika, justu galera horrekin bukatzeko, zuen aldetik, beraz, eskaso horren betetzeko, behar behar momentoko ez duzu esikatzen, esikate duzu ez, ez inatxe eh, nola ziste alde hortaik? E, eh, Edo... Bai, bai, bai. Bai, bo, beti, biltzeko, bai. beti, bai. bada beharra, eh? batzu, batzu joiten dira, beste batzuk eh, jin behar dute, batzu retretara joiten dira, gaztiak hartu behar dira, beraz, bon, gero gu tipia gira, beraz gu zenbaki tipietan egia. Uh, eh, erran bezala, eh, gu entxatzen gira lekuko lekuko gazten eta segitzen. Ez hau egia ikastaldiako hai eh, gazteak hasten dira irugarrenean ikastaldien egiten, eta gero lizeoan berriz, eta gero eh, formakuntza profesionaletan ere eh, berriz iten dira ikastaldiak, nik uste hori den alemainoan itzez gehiago iten dela. Bez, badugu para da, gure lujaldeko gazten ezautzeko, eta bo, pixkat hortaik, hortaik tiratuz, mementoan heltzen gira. Francis, bez, eh, azken hitz bat horri buruz eta berdin lotura eldu den hilabeteko eman Eginen dugu? Eh, ez ez, eh, ala, ikusten da enpresa horiek ere aski uh, zabalik direla eta gerozta gehiago, bez gazteak horietat uh, eta hori hori beharrezkoa da eta gero uh, Eusten Errikiek erten duen bezala, uste dut uh, le, weiko gazteak ez dira lehengoa behin txarragoak edo hobeagoak, eh, baizik eh, ara, behar dela demora biskat hartu. Demora hori da biskat joan denen, eh, ez dugu demoraik hartzen, jendeekin ahemanetan hartzeko, eta behar bau covid ere hartu du bere eragina hortan. me bai, ala, bortak zahalik dira, enpresa hori eta joan behar da, ezagutu behar dira, Huaik badira gainateko webgune eta zoen gauzekin, horrekin ere ikasten alda ze pasatzen den enpresa horietan, eta zinez, eh, ara, ikusten da, ibilbideak ere ez direla uh, eh, aguntak eh, upatzen aldera, gauzak desberdinak egiten aldirera, eta zinez, industriak parada hori emaiten du, eta gainera gauza berriak asmatzen dira, eta hori ere ez da, ez da ezer. Untsa, lotura be aipatu dugunen puntu bai, bat. Bai, ordean egun bakarrik eh, lau gizon ginuen uh, bai inguru untan, eh, lau ginen, laido bost, zurekin, Kristof. Eta teknikalaria sei. Eta teknikalaria <laughs> gizona sei, ordean duen uh, ilaitean entzatuko gira emazteak uh, giz, den gizonen munduan ze, zer dioten eta nola ibitzen diren. Entzatuko gira atxe maitea jende e, batzu, e, nun, e, beren iritzia erakusten duten, eta beharrik, eta, ara, emaztei utziko dugu leku gehiago helduen aldian. Bala, industria ezagutu dugu obeki, e, pixka bat e, gorko e, saioari esker, eskertuko ditut mauletik elkar enpresatik erriketxart, eskerrak? Bai, Min esker, Teknoflexetik uh, eh, Aitor Dualde, mil esker. Bai, esker Eta Zafra Enprisatik, Filipe Txar, eskerrak. Betxin. Eta uh, eldu den hilabete arte. Aio, aio! Aio!